sinirlenmek. Bugünkü diyor ki el matlabül evvel ilacil gadab. Bir kişi gazaba geldiği zaman, sinirlendiği zaman bu gazabı gidermek için, siniri gidermek için ne gibi önlemler alınır? Diyor ki <clears throat> ilacul gadab bil edviyel meşru'a yekunu bi tarikatayn. Şer'i bazı yollarla diyor iki şekilde diyor bu gazap giderilir. Birincisi diyor at-tarikul evvel el-vikaye. Birincisi el-vikaye ey korunmak. Tıpkı bir askerin savaş sahasına indiği zaman tamam mı? Bu edindiği siper buna ne diyor? Kalkan deniliyor. Öyle değil mi? Kalkan dolayısıyla kişi gazaba karşı, şeytana karşı, işte bu şeytan ister insi olsun ister cinli olsun. Bu gibi şahıslara karşı, ey şeytanın vesvesine karşı, ondan sonra insani şeytan yani şeytani ahlaka sahip olan insanların vesveselerine ve bu tür tahriklerine karşı ne yapmak lazım? Gerçekten İslam'ın ahlakıyla Allah Celle Celaluhu Aleyhisselam'ın istedikleri şekilde korunmak gerekiyor. Diyor ki et-tarik الثاني el-ilac iza vaka'al gadab. Yani kişi gazaba geldiği zaman veya kapıldığı zaman işte en önemli şey o an için o gazabı gidermek. Ey gazaba gelmemek veyahut da sinirlenmemek tamam mı? <clears throat> Ve sinirlendiği zaman nasıl e, korunması gerekiyor? Burada diyor ki birincisi diyor bu e, kalkanlardan birisi diyor el istiade billahi mineşşeytanirracim. Birincisi şeytanın şerrinden, şeytanın vesveselerine karşı tamam mı? Allah'a sığınmak. Ey Allah'tan yardım dilemek. Ve diyor ki ayeti kerimede Araf suresinin 199. ile 200, 201 ile 200, 202. ayette şöyle buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Birincisine diyor ki خذ العفو وأمر بالعرف تمام وأعرض عن وأعرف وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين İkincisi diyor ki وَاِمَّ يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Diğerinde diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمُ الشَّيْطَانِ اِذَا مَسَهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ 202. ayette ise diyor ki وَاِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ Burada kişi gazaba geldiği zaman şeytandan dolayı veyahut da cinni şeytan olsun ister insani şeytan, şeytan olsun. Bu iki kişi bu iki cinsten dolayı bazı vesveseler geldiği zaman veyahut da onu tahrik ettikleri zaman işte bu tür ayetlerle ve ileride gelecek hadislerde ne yapmak gerekiyor? Silahlanmak gerekiyor. Ve burada Allah Celle Celle diyor ki aleyhissalatü vesselam bizzat aleyhissalatü hitap ediyor. Diyor ki ey Resulüm veyahut da ey Resul hudil afve bil ma'ruf tamam. Bir kişi biliyorsunuz özellikle avam tabaka cahil insanlar. Cahil olan bir insan hemen galeyene gelir. Ve bu sinir en ufak bir şeyden dolayı sinirleniyor. Ve sinirlendiği zaman da hiç kimseyi tanımıyor. Çocuk ve özellikle aşırı bir sinire sahip ise çocuk, anne, baba, kadın, akraba kimseyi tanımaz. Elinde ne varsa vurur. Ve bu Yemen'de çok meşhurdur. Biliyorsunuz Yemenler hancer taşırlar. Genelde bu kabile, kabilecilikte böyle hancer taşıyorlar. Ve bunlar sinirlendiği zaman kişi onun düşmanından intikam almak istiyorsa ne yapar biliyor musun? O siniri esnasından. Şöyle onun görmeyeceği şekilde parmağıyla şuradan şöyle bir vurur. Hançeri çekir. Önünde kim varsa ona indirir. O kadar ki